Urentug, diala hoita hi urte, sortu dien L, E, S, edo ano S izentatuk zientzeriak. Hebentik aitzina, denak ber basoa ukenen die, bena bakotsak, ohuntan ukenen dien berezitar zuna haitatu kodu, matematika, arte, mintzaji, ekonomia, edo ano kampoko literaturen artian. Eran bezala ebai, ahoskuai indar habo eman nahi zaio, eta hartakoz oral handi bat ehuneko hamareko importentzia ikenen dian nota finalan sortu nahi da. Lehenian, hiu proba iganen dia eta beste biga aldiz terminalan, kontrola edo proba jainkorai ebai indarra eman nahi zen, ehuneko berrogeieko importentzia ikenen du nota finalan hebentik aitzina, haren hitza etxekik izan da. Terminala izentatuik den klasa ebai, ara izentatu nahi da, sohitar zunezko gela izen aikin, izen berri hunekin, jakutsi nahi da, ikasketak ez tiela ekoatzen basu aikin, izen berri sumaite bai asmatu ikizan dia disiplina berri sumaiten tako, hala nula, jente tarzun numerikua. Eta guai, ikusi behar da, ikasle eta jakasle sindikatek, zer batzari egin dien baso berri, berziklatu honi.